Takže vítam vás eh, na tomto popoludňajšom eh, stretnutí alebo sedení otázok a odpovedí. Ak máte kdokoľvek vás nejakú otázku alebo eh, niečo sa chcete podeliť, tak ste vyzvaní, pozvaní. Nezaujímalo, Uh, I'm interested in knowing uh, here uh, what are we allowed to choose from which main meditation subjects are we free to choose or we are recommended to use which of the main meditation subjects. Whatever may be prominent when you close your eyes. Čokoľvek, čo je akoby naj, najviac vystaně, keď zavrieš oči. čo je najprominentnejšie, keď zavražuješ. No, no other I will, I'll give us further specific. When you try to be mindful on your posture, maybe closed eyes and sitting, you have to see what is happening. A skúsim byť viac specifický, takže keď a, zavraš oči a snažíš sa byť všímavý voči telu, voči pozícii, a, si si vedomý alebo vidíš, čo sa deje, Further I would say, your posture is your primary object. Čiže tu by som povedal, že pozícia je tvoj primárny objekt. Always you have to love your body. Čiže ty musíš milovať svoje telo. I would like to share my experience uh, related with my today experience, how my mind is wandering. Um, um, <laughs> it seems as if my mind is a kind of stuck on a gum and uh, it's like going out and then in, back again. Boomerang. <laughs> Jestli někdy vlastně jako nastane, že ta mysl eh, nebude tolik jakoby odcházet a, a pak tady teda tím pádem tolik se jakoby vracet a nebo jestli třeba ta vzdálenost se bude eh, zkracovat. Uh, if um, perhaps there will come a time when a mind will not wander that much, or if perhaps there will come a time when, uh, even if it is wandering, uh, the period when it is coming back will shorten. What was the, what is the coming back, that point? A jaki je ten bod, ku ktorému sa vracia späť? Breath. Breath. So, breath also part and parcel of your being present by my moment, or your bodily posture, or whatever it may be, it must be repetitive one, it must be free of charge, it must be neutral one. No, čiže dých je tiež neoddeliteľnou súčasťou našej bytosti, no, našeho tela a vlastne mm, mm, čiže takýto objekt by mal byť vlastne repetitívny a what do you mean free of charge? You get free. Ako bez náboje, Aha, mhm, díky. Bez no. náboje a nemalo by tam byť... Emočný náboj. emočný mhm, náboj. Neutrálne. So that is humanity. a to je ľudskosť, ľudstvo. To innen Mangalasutta, Asokam, Virajam, Kemam, Etam Mangalamutta. You, are you familiar with Mangalasutta? No. Not much. There's one particular sutta, the auspicious thing the Buddha explained, 32 points. Asokam, Virajam, Kelman, Etam Mangalamutta. Whenever you come back to the breath, it is no grief. Čiže uh, táto Mangala Sutta uh, vlastne pojednáva o všetkých akoby dobrodiniach um, a vlastne hovorí, že eh, vždy, keď sa vrátime späť k diku, tak tam není uh, smutok alebo uh, smutok. Second thing is viraja. It is not defiled. It is not smeared. It is pure. Uh, druhá vec je, že není nejako poškrnený a že je čistý. And it is like an oasis in a desert. Je niečo ako oáza v púšti. Whenever you lost in the desert, you come back to the oasis. A vždy, keď sa stratíte na tej púšti, zabudíte, tak sa vrátite späť na túto oázu. So it's a birthright. A čiže je to naše právo od narodenia. So if you introduce that to the mind as a meditation or as a mindfulness, you never lost. You are always at home. Čiže keď to uvediete v rámci vašeho výcviku všímavosti, tak nikdy sa nestratíte, vždy mm, vďaka diku máte svoj domov. To by sa malo učiť svoje deti. you to je to najviac, čo môžeš svojim deťom dať. Whenever frustration happen, whenever tension happen, whenever depression happen, come back to the breath. You again back to normal keď sa objaví nejaká frustrácia, keď sa objaví nejaká depresia, nejaké problémy, tak vždy sa, keď sa vrátiš späť výchu, tak sa vrátiš späť do normálu. A to sa nazýva pružnosť. <laughs> like the gum I was talking about. We call it boomerang. Keď <laughs> you hit the circle and come back. My to voláme boomerang, keď ho hodíme, tak sa otočí a spraví kruh a potom vráti sa späť. In a, in a particular place in the uh, Sutta Nipasa, Buddha referred to it. But uh, Sri Lanka, we don't have a boomerang. So it has given a wrong interpretation. Čiže v jednom bode v, v tej zbierke sú tam pátá, tam o tom Buddha hovorí, ale keďže my eh, na Sri Lanke nepoznáme bumerangy, tak vlastne sa to akoby nesprávne pochopilo alebo preložilo. The Buddha's term was Vanka. Vanka is something, this is straight, this is Vanka. Vanka means not straight. So Buddha says, Ch children play with Vanka, if when you throw away, come back. It's given an example, but Sri Lankan interpretation is wrong. <laughs> Čiže e, tam Buda hovorí tento pojem, ktorý znamená, že niečo je ohnuté a uh, vlastne Buda tam hovorí, že to je ten, ako deti sa hrajú s takým bumerangom, ktorý hodia a on sa potom vráti späť, ale na Sri Lanke si to zle vyložili, zle to interpretovali. initially mind learn this. They never go outside, it learn to come back and rest on the, the base, rest on the uh, oasis. And therefore we are naturally good. We people are naturally good. Čiže uh, keď si ako uh, predmet svojej všimavosti vyberieme dých, uh, alebo uh, a klesanie brucha, alebo dotyk, dotyk tela so zemou, tak <clears throat> vlastne tento meditačný predmet je niečo ako oáza. Kdykoľvek sa mysel zatúla, tak sa vždy vráti späť a keď toto robíme, tak vlastne no, my ľudské bytosti sme prirodzene dobré. So it is being so simple, it is being so free of charge, it is being so abandoned. People do not know. Je to také jednoduché, je to také oslobodené od uh, náboja a je to uh, no, také jednoduché, že ľudia o tom už ani nevedia it is because people search for something complicated, something very difficult to tackle. So they never consider this such a simple answer is so like a universal and panacea because it is simple. Čiže ľudia sú zvyknutí a hľadajú niečo zložité, niečo náročné, niečo komplikované a toto je tak jednoduché a pritom je to akoby všeliek uh, liek na všetko. Answer is very simple, very straightforward, free of charge. It's a birthright. Čiže odpoveď je eh, veľmi jednoduchá, veľmi prostá. Eh, je to naše oslobodená od náboja, alebo teda ne, neplatí sa za to a je to naše právo od narodenia. Je to to tež, ako když vláda meditace chůze dotknú sa země? Is it the same like in the walking meditation we touch the ground? Mm-hmm consciousness on your body. Vedomie v tele. About your posture. While you are sleeping, while you are standing, walking, sitting. These the four cardinal postures. There are 84,000 postures. And these are the four cardinal postures. We start with that. And wherever you go, there you are. Čiže um, vlastne vedomie je tam, kde je telo, uh, čiže um, áno, chôdza a potom je aj sedenie, je ležanie, čiže my hovoríme o 84 tisíc rôznych telesných polôch, ale že sú štyri hlavné, sedenie, státie, chodenie a ležanie. We are teaching it to school children. A toto tiež učíme deti v škole. A tam, kde je telo, tam je aj mysel. Just to be aware, yes. Já byla, že vlastně to, co jsem teď dělala při té chůzi, hlavně při té meditaci chůzi, že opravdu, že si cítím ten dotek v tom, cítím teda v tom, cítím v tom, tak je to prostě ohromně takový jako radostný pocit a takový hrozně jako občerstvující. A vlastně mě tak ty myšlenky ani nezajímají. Má nějaká přijde, vůbec mě nezajímá, protože to je tak jako intenzivní a tak jako krásný vlastně, že to úplně všechno <laughs> uh, I'm experiencing in the walking meditation a kind of very nice uh, uh, feeling. I'm really in tune with the uh, uh, sensation of uh, feet touching the ground, and it gives such a nice and comfortable feeling that even though thoughts are coming, mind is not really even involved in thoughts or is not forming thoughts because it's all fulfilling and so nice uh, just to stay with this uh, feeling, and it's even touching how uh, it is nice. We call earthing. Then you using a computer, you have to earth it. Earthy. Earth, earth. Then when you have a three-pin mm-hmm. plug, you have the uh -huh. earth Grounding. to reduce the static current. Mm -hmm. Static current means the tension, mm -hmm. the mm-hmm. first tension, when you are touching the ground. mm-hmm. you get earth. Mm-hmm. So you become natural human being. Mm-hmm. Čiže áno, je to takové uzemnení, že e, niečo podobné ako keď je elektrický prúd, e, vlastne ho uzemníme, čiže tento prúd to sú nejaké naše napätia, frustrácie a podobne. A vlastne toto, to, to, to, čo no, popisujete, tak vlastne to je akoby uzemnenie a to je pre nás ľudské bytosti niečo prirodzené. So therefore walking is your and the Mother Earth is connected. Keď kráčame bosými nohami, tak sa spájame s Matkou Zemou. children, they always happy to be in the beach and touch with uh, the hands and this thing and they are always giggling, always smiling, always joking because they are with the earth. But when we become elderly, we put bhakya here and put shoes and put, put socks and everything square, everything is artificial. So you won't get earth. Čiže vlastne toto spojenie so zemou, že napríklad deti, oni radi chodia bose po pláži pri mori a, a, a sú veľmi akoby hravé, radostné, a tešia sa, a, ale že my dospelí vlastne my a, si dávame už ponožky, dávame, dávame koberec, dávame si topanky, čiže už tam není to takéto spojenie so zemou. No, there's one YouTube presentation, a young monk get a first child, a little baby, and she give maximum comfort and the benefits of the baby. Uh, young monk? Young uh, mother, mother get a baby uh -huh. and she love the first baby mm -hmm. give the whole comfort and whole possibilities. Čiže mm-hmm. na YouTube je také video, že mladá mamička má vlastne svoje prvé dieťa a dáva mu v plnej miere svoju lásku a nemu a všetko, čo má, to mu dáva. So, but baby is always crying. Ale to babetko stále plače. One day in a holiday, she bring the baby to the garden and remove everything and put just on the, the lawn. A dňa uh, zoberie teda to dieťa na, na uh, dá všetko preč a položí iba na trávnik and start jumping and laughing and his mother can't believe without any comfort the baby was giggling. A uh, bez, uh, akoby ma, matka tomu nemôže uveriť, ale bez čoko, čokoľvek uh, iného vlastne to dieťa začne byť veľmi uh, hravé, radostné, šťastné. And she understand, mother understand because baby has to get earth. A matka na základe toho pochopila, že dieťa potrebuje byť eh, v kontakte so zemou. So at home it is completely cushioned and the carpets and the babies always the socks and the gloves and everything. She never get a chance to touch the ground. A doma majú eh, koberce, eh, majú podlahu, má, dieťa má ponožky, čiže takto nikdy nemá šancu byť v kontakte alebo dotýkať sa zeme then she feel comfortable, baby feel uncomfortable and cry. A dieťa sa preto cíti nepohodlne a plače. And what the mother doing is, she drive a six-inch nail into the, uh, the ground and get the wire and ask the baby to touch in sleeping. <laughs> a to, čo matka urobí, je, že nejaký klinec, ktorý má 6 palcov, zapichne do zeme a z neho Eh, nejaký špagát alebo kábel <laughs> alebo niečo, špagát a vlastne to dá to dieťaťu, nech to drží aj počas toho, ako spí. <laughs> Potom spí. Eh, Potom eh, dobre spí. I have a question. I would like to ask you for some help because I was asking our nice translator for a help. I cannot sleep here. Not at all. Maybe this rope helps. Try to earth yourself. Musisz tam zemnić. Go to, go, to, go to the beach and walk enough as the evening walk and then come and sleep. The sleep is better. And if you are just sleeping on the ground or something like that, you may occasionally get touched and occasionally get hurt, you feel you are a baby of the mother earth. <laughs> Čiže uh, tiež môžeš skúsiť uh, večer si uh, spraviť takú prechádzku po um, povonku uh, na bos, boso, na boso, alebo môžeš uh, spať uh, vonku, a, a, alebo nejako inak sa <laughs> nejako no, do, uzemniť a byť bližšie k matke a zemi, to ti pomôže lepšie spať. To je ancestors whatever it may be, they live on the earth. They are very close with the earth. So they are very natural. Naši predkovia oni boli stále takto blízko k zemi, spali na zemi a preto boli oveľa prirodzenejší. So Buddha is asking you to do walking meditation just to be like our ancestors. A Buddha vás žiada, aby ste robili meditáciu v chôdzi, aby ste boli ako naši predkovia. da uh, uh, Jedna uh, I'm having two kind of remarks uh, concerning um, uh, walking meditation. When we arrived here, uh, my uh, experience with walking meditation was... som si chvíľku dal, doprial aj počúvanie, teda počas tej meditácie a pozastavil som sa a radšej som počúval, ako by som mal označovať počutie, počutie, počutie. <laughs> Especially early morning there is an intense uh, singing of birds, so uh, this is rather a um, uh, pleasant or a nice a uh, hindrance. And then instead of uh, keep, keeping uh, no, noticing or listening Uh, uh, listening or uh, no- noting all the time, like listening, listening, listening, or something like that. I I gave to myself a chance to just st- stand, just stay, and just listen. after some time, I again uh, reset the intention to uh, continue walking doposiaľ som teda meditoval teda s takým veľmi dôsledným označovaním práva alebo zdvíhaním chodidla. So uh, up to now I uh, kept um, very precise uh, notifying uh, um, like uh, right, left, right, left, or uh, lifting, uh, moving, and placing of the feet. poslednej inštrukcii k tej meditácii chôdzi som sa viacej zameral teda na chodidlo a jeho teda ten kontakt s, s chôdou alebo s chodníkom. Uh, after last instruction, I rather focused on uh, uh, on soul and on its contact with the ground. Uh, a už teda neriešim, či je to ľava práva, ale <laughs> sa viacej zameriavam na ten daný kontakt s tým a je to oveľa lepšie pre mňa, teda, lebo si to tak viac užívam a už ani neviem, kde sú hranice toho, nemusím mať teda hranice toho chodníka a už len kráčam po And uh, it uh, fits me better because uh, I don't need to, um, I, I can feel uh, more mindful and also I don't need to have very uh, strictly given uh, size of the walking path. A ešte? No, že idem sa aj prejsť, aj sa vrátim, aj si proste podľa toho času a gongu sa orientujem viacej, že kedy chodím a než teda tých hraníc toho chodníka. so I'm my orientation is driven more uh, according to like my feeling and uh, uh, what I set up before and also according to the gong when gong and uh, not like I used to do before one, yeah, I got a letter from a school girl, grade 8. A akoby nejaké dievča zo školy, uh, veľk... <laughs> grade 8 means? 8 standard in the school, grade 8. Os, osma trieda, osma trieda. Ďakujem. And she wrote four, three letters, the last one, while listening to the bird sounds. A ona napísala tri písmena a, a vlastne to posledné e, bolo na základe počutia e, zvuku e, spevu vtákov. And she's very mindful, very bright girl and she listened early, early morning sounds, midday sounds and the evening sounds of the bird. A ona je veľmi uh, bystrá, veľmi všímavá a ona počúva a uh, vtáči spev skoro ráno, na obed a potom večer. And the morning they are very calm and quiet. Ráno sú veľmi kľudné a pokojné. And midday they are fighting and at the tense. <laughs> Uprostred dňa na, na obed eh, sú, sú napäté a bojujú spolu. And the, towards the end it is frustrated kind of. a <laughs> ku koncu dňa je to akýsi uh, frustrovaný spev. <laughs> so not only she is listening, she can read. She can read the general expression of the birds. Čiže ona nielen, že dokáže počúvať, ale ona dokáže vycítiť aj vlastne akoby to obecné vyjadrenie, čo tie vtáčiky vyjadrujú tým spevom. So I will give you the first letter. I have translated that into singular. It's more than a PhD. She is writing from morning, getting up, going to the school and coming back. Throughout she was mindful. Mm-hmm. Čiže, eh, pardon, to neboli akoby písmená, to sú nejaká práca alebo niečo také a že táto práca je Eh, ešte akoby lepšie ako nejaká PhD práca, že ona po celý čas, ak ide ráno do školy, eh, po celý čas je všímavá. And we translated that into English and distributed among all the mindful children. A my sme to preložili do angličtiny a sme to rozdali eh, všetkým všímavým deťom. And she became the first in the class. A stala sa prvou v triede. Between the first and the second was 200 marks. You understand? že ako, niečo ako najlepšia známka je niečo ako 200, alebo... got a uh, lead about uh, we get marks at the end of the exam. Mm-hmm. Each paper they get 100 marks. Mm-hmm. And she usually get more than 85 all, all the papers. Mm-hmm. Čiže vlastne za hodnotenie za nejakú písomku na prácu je uh, 100 bodov, a že ona má väčšinou e, vždy viac, v každej práci, že odozdá má vždy viac ako 85 bodov. The difference between this girl and the second in charge or runners-up is always 200 mark difference. A rozdiel medzi ňou a uh, medzi uh, tou ďalšou, ďalším devčaťom, ktoré je za ňou, hneď za ňou, tak je 200, 200 bodov. And when she was writing the third letter, it was 270 marks difference. A keď písala tretiu prácu, tak vlastne tam bol ten rozdiel v tých známkach o 270. So it is an extraordinary girl and her sensitivity and your alertness and the vigilance and the mindfulness is superhuman. A ona, to je neobyčajné dievča, je akoby e, všímavosť a vdelosť a pozornosť sú akoby nadľudské. So I will pass you the, the English translation of the bus letter, you may translate for them. A že ja ti dám vlastne ten anglický preklad tej prvej práce, môžeš to preložiť pre ľudí, pre vás? their progress, write it down and then keep it for your personal record. Čiže to, aký pokrok eh, v rozvoji všimavosti máte, eh, to si niekde zapisujte a to si potom niekde ponechajte alebo majte to vlastne, no, tie poznámky alebo zápis o vašom pokroku. Okay, no questions? I would like to ask you a question concerning uh, my meditation at home. I'm practicing vipassana according to the instructions of Master Goenka. I'm practicing body scan uh, all over my body and I'm noticing uh, sensations that arise that are arising in different parts of the body. A s tím, že vlastně jako, že se snažím vnímat, jako, že přichází, odchází, že nejsou tím uh, snažím se vlastně na nich jako nereagovat, jako jsou I'm trying to realize that they are uh, arising mm, and passing, they are not permanent, and I'm also trying not to react on them. jednou jsem zažila. To bylo takových pár minut, to trvalo. Takový stav, jako se mi zdálo, že vlastně nejen ty pocity, že vznikají a zanikají. Once I experienced, uh, it lasted uh, for several minutes, that not just uh, feelings uh, arise and pass. A vlastně, že takhle funguje všecko, že vlastně myšlenky přijdou, odejdou, <clears throat> všechny impulzy, všechny pocity, všechno prostě jako, že přijde, odejde. Aniž já bych mohla něco Eh, na nich udělat, protože prostě to já vůbec není. Uh, that actually uh, it's not just feelings, uh, but everything uh, is arising and passing, of thoughts and impulses, and everything is just arising and passing without me uh, being unable to do anything about it because that me is not there actually but I had a feeling, a strong feeling, that uh, it's like this all the time, not, not only in this uh, short period of time, but also now, for instance. <clears throat> now I don't uh, perceive it like this, uh, but from this situation, from this experience, from that medication, it looked like, even now, uh, I can't choose if I want, if I to meditate or go, go home or I, I don't know what because uh, things are just happening and coming. So I'd like to ask if it's true or if it's like something. Ale Ten koniec, jak się uradzi. jo, jo, že, jako jsme, jo, že se mi zdálo, že vlastně m, mm, to není v té chvíli, ale že takhle fungujeme vlastně pořád. Jo. Takže vlastně, jakože i teď, teď to tak nevnímám, teď prostě se vnímám jako člověk, který dělá volby, ale tenkrát se mi zdálo, že vlastně eh, ty věci fakt jenom přicházejí, odcházejí a že my opravdu nemáme vlastně vůbec, my tady fakt jako nejsme, takže my si prostě ty věci nemůžeme vybírat a volit a rozhodovat. A to mě zajímalo, jak to to nějaká představa nebo... Is it a question or an answer? <laughs> it's question. If it's like some imagination or if it's really like this, that seems things are just happening. Verify, to, to make it verify, I would like to add two remarks. First thing is, when you are sitting, for example, in a sitting meditation, close your eyes and configure your body physical. a uvidíš si e, sitting posture. Čiže e, vlastne v tejto spojitosti by som chcel povedať dve veci, že môžeš si to overiť tak, že napríklad keď si sadneš, e, zavrieš oči, tak vlastne akoby prejdeš pod polohu tela. A tebe may be the position, maybe on a chair or in the, on the ground. So, you see the Buddha's image, it is just like a pyramid shape. Čiže či, jaká to jakákoľvek, jakékoľvek si pozícii, či už sedíš na zemi alebo sedíš na židli, alebo mm, ako sedí Buddha, jeho pozícia je podobná tvaru pyramídy. That's the first. Second one is, whenever you go to meditation, mindfulness, this is physicality, you can go into the non-materiality or mentality through feeling, through perception and through volition. Čiže a druhá vec je, že toto je vlastne spojené s telesnosťou, ale ty potom môžeš ísť aj do telesnej nehmotnej roviny, tým, že, tým, že zameriaš všimavosť na a, pocity, a, vnímanie a vô, vôľové formácie. So Goenka system is more to the feelings. Systém Goenku je viac zameraný na pocity. So in addition to that perception and the volition also available, so mind may understand the being by feeling or perception or volitional activity. Čiže hm, vlastne ona je viac zameraná na pocity, ale tiež akoby po, po podstatu alebo povahu bytosti môžeme poznať aj skrz to, že sa viac zameriame na, nielen na pocity, ale aj na vnímanie a na tie formácie vôle. Whenever you go to feeling, perception and volition, the configurated figure, the border disappears. A vždy, keď sa zameriame na a, pocity, a vnímanie a, a formácie, tak vlastne tá naša konfigurovaná bytosť, tá osobnosť ako keby sa zmizne, za nich. Boundaries are disappearing. Uh, hranice uh, zmiznú. So you can, you can understand, you can't understand with the me and not me, the boundary is not there. Čiže tá hranica medzi tým, čo je ja a čo už nie je ja, tá hranica tam už nie je. So it can happen through feelings or perception and volition. So whenever boundaries disappears, tension disappears. <coughs> whenever the boundaries disappears, frustration disappears. When the boundary disappears, egotistic idea disappears. A čiže mm, vlastne k tomuto môžeme teda pristúpiť cez pocity vnímanie a formácie a vlastne keď zaniknú hranice, a keď zaniknú tieto hranice v spojitosti s pocitmi, tak zanikne akoby ja, zanikne, zanikne akoby frustrácie a tieto ostatné veci tiež zaniknú. So each time at the beginning you have to see, set the boundaries, you have to configure it. And then meditation grows and there you can see the configuration disappears, boundaries disappears. Čiže zo začiatku je treba, aby ste vlastne konfigurovali alebo ustanovili túto, tieto hranice a osobnosť a potom, ak meditač, meditačný stav rastie, tak vlastne potom vidíte, ako sa tie hranice akoby rozplývajú alebo miznú. So in sitting, in walking, everywhere, first you have to be aware that I am sitting. First you have to be aware that I am standing. First be aware I am walking. So you give the configuration, that's a materiality. When the meditation grows, the boundary disappears. Čiže uh, najskôr je treba, aby ste uh, ustanovili uh, na úrovni uh, materiality, uh, telesnosti, čiže keď sedíte, tak v tom sedí, uh, keď stojíte, tak stojím, a vlastne potom, ako e, pokročíte, alebo potom, ako prehlbíte meditáciu, tak vlastne tieto hranice zmiznú. So egotistic people, they consider this disappearing of the boundary as loneliness. A ľudia, ktorí sú v egu, tak, alebo sebeckí ľudia, zažívajú toto e, rozpustenie hraníc ako osamelosť. For the inside, it appears like a, a loneliness pre vhľad e, sa to e, javí ako mm, sam, sam, samota. So we have to see when she is talking, to consider this as a question or as an answer. Čiže keď ty rozprávaš, máme to vnímať ako otázku alebo ako odpoveď? <laughs> it was an, no, no, actually it was a question. So it means he has so much of egotistic idea. Čiže eh, hodne, ak tam je tá hm, sebecká predstava. So go prepared to give up the egotistic idea just to experience what is happening, then egotistic idea, tension, frustration, questions, everything dissolves and it becomes an answer. Čiže um, vlastne potom um, táto um, predstava ega kedy sa rozpustí vlastne aj tieto hranice a potom táto otázka sa stane odpovedou. In that <laughs> moment I was clear about it. Yeah, but now like... it can happen. Loneliness, aloneness. <laughs> Question, answer. Exactly the same. You label it different. Čiže môže, môže sa stať, že áno, že je to vlastne osamelosť a potom samota. A je otázka a potom odpoveď. A, čiže a, e, vychádza to na základe to nášho označenia, to, ako to označíme. In the discussion only, we give a new consideration to this. There is a question, no answer. Kind of thing, then discussion give, you, uh, give us the clarity, preparedness for the next session. Čiže vlastne, e, keď o tom diskutujeme, tak nám to dá viac e, pripravenosti a viac jasnosti, budeme viac pripravení na to ďalšie sedenie. moment samozřejmě přichází ty momenty, kdy nám není jasné nic, nevíme nic, jsme ztraceni. Ty momenty, eh, kdy jako by víme, jsou velice osvobozující a příjemné. Bohužel tak jako nic netrvá věčně a stále se mění, jako přichází a přichází moc. Mění se energie během dne, eh, mění se pocity, mění se myšlenky, něco začíná, něco končí. Nebo všechno začíná, všechno končí. takže eh, to není eh, vlastně takový cený stále, takže budu, jsem měla i dnes, dnes eh, chtěla navázat, ještě jsem dnes měla pocit při meditaci v kůzi, že, že nejsou žádné hranice, se všichni pocit při určitý pocit e, třeba tlaku v e, této části čel. Že, že se to mění, že to pocit uvolnění e, jsem zažila do pocitu, najednou tam byl nějaký bod tíže nebo něčeho, něčeho překvapivého. Rož, <laughs> prosím tě. Že si prelož, nie? <laughs> <laughs> she's very fluent in English. I was, I was following uh, a little bit to the, to the discussion of, of the Democrats uh, as uh, Peter, their, uh, um, to uh, um, speaking about that there might be occasions in life that you may feel that you know, finally you know, but this moment doesn't last <laughs> because there, there are moments that. Here, the momentary understanding is a revolution. It happens it correlates a gift to pick that moment, and that is called uh, the, the kiss. That means you are born with that kind of a trend. Whenever you see that you know, no boundary situation, you find this is as an answer. It's not a question. So, one person called uh, Gladwell, Gladwell, he, he wrote a book about the gist. There are a lot of combinations happen. So some people really catch, this is not a question, this is an answer. and then onwards, they are completely different. and that is how the knowledge comes. You give the opportunity for the wisdom to arise. It happened among the many other unwanted thoughts and conclusions and decisions. But this pick of the gist, the natural selection, it is, it's a luck by chance. Uh, it's very deliberative. No, it is quite uh, accidental, it's quite uh, electric, it's luck by chance. So some people are very, very proficient in picking them. Mm. When the apple fall up on the head, <laughs> on the Isaac Newton, so Isaac Newton, we would have picked it and eat, but he thought that there should have a gravity. <laughs> so, that picking that idea in that moment <clears throat> is kind of aesthetical, it is not a systematical, it is not a science, it's a completely an art. So Gladwell, Malcolm Gladwell, he has written a number of books. One thing is the risk, and he says in the business world, you must understand we are to invest so much of opportunities and just like bidding in the stock market. Mm -hmm. You must know. And if they are there's no rationality, there's no linearity. It's a collective. It's a touch, right? It's a touch. Yeah, it's a, it's a kind of thing. And we waves. Is it into uh, iskra? Jiskra. Alebo mžik. Mžik. Aha. Mžik. Aha. Mhm. Áno, čiže mm, vlastne tento moment, že vieme, vlastne on neprichádza nejakým našim úsilím, ale to sa proste stane. A není to nejaké systémové, naprogramované, ale je to záblesk, proste to sa stane a my zrazu vieme. Ale teraz niektorí ľudia sú dobrí v tom, že oni to dokážu ako keby nejak podchytiť alebo zvedomiť, ale že iní zasa vlastne akože sú nejakí ľudia, ktorí to akoby vedia nejak lepšie podchytiť a tiež dával všetkým taký príklad, že je to niečo ako na burze, keď ako investujeme na správnych chvíľu, na správnu akoby nejakú menu alebo komoditu, tak to je ten ako keby taký nejaký moment, mm, alebo že niekto podobne, že mu spadne jablko So <laughs> the formal education in the classroom We are killing that idea, we are killing that ability. A to formálne vzdelávanie eh, v školách vlastne to zabíja eh, túto schopnosť. So we are born with so much of potential, born with so much of possibilities, education, put it in the very narrow, just like a putting a blinkers to the horse. <laughs> Čiže my sme sa narodili s takými možnosťami a potenciálom a vzdelanie vlastne to nás obmedzí ako klapky na, na očiach a koňovi. Vlastne to vzdelanie spôsobí, že máme potom tie klapky na očiach. When you become mindful, everything becomes dark open. You can see everything. A keď sa stanete všímaví, tak zase všetko otvorí, dokážete vnímať všetko. But you must observe without the choice. Observe choicelessly. Give equal chances for everything. Then only you can have a new opportunity. Ale vy <clears throat> pozorujte bez, bez výberovo, všetkému dajte rovnakú možnosť a až potom sa vám môžu objaviť, otvoriť rôzne príležitosti. So we feel <coughs> we feel males are better in that game. A my cítime, že muži sú v tomto týme lepší. Risk loving and do anything, no, no problem. <laughs> No. Čiže ako by um, uh, zariskujeme, proste niečo urobíme, um, že je to taký, taká, taká skautská, skautský postoj. Risklavý. Um, láska k risku, alebo um, že človek je taký, akože rád riskuje. Female are very conservative. They never trespass the game unless otherwise it is completely assured že, že sú v tomto konzervatívnejšie, že oni nikdy tak, tú frázu, to je nejak ako keby nerisk, ne, nezariskujú, e, pokiaľ sú s nimi isté, že im to vyjde. Am I correct? Mám pravdu? No. females also happy to run risk. There are some males also, just like females. A sú aj ženy, ktoré radili skú a sú aj muži, ktoré sú to ako ženy. So theoretical people, bookish people always like the assurance. They, they are full of doubt. They never run a risk. Takí teoretici a takí akoby knihomoli, a knižní ľudia, oni vlastne akoby nikdy neriskujú, oni vždy to chcú mať ako naprogramované alebo no, poistené. For them concentration meditation is good. Preto je dobrá koncentrácia a meditácia. Not vipassana. Nie vipassana. Samatha. I don't know samatha. I, I never practice. I always vipassana. Run a risk. Anytime ready. I, I am ready to jump. ja som vždy nepraktikoval samatu, ja vždy iba vypasanú, že ja vždy riskujem, vždy skáčem. <laughs> Do you love risk? <laughs> yeah. Otherwise, you won't come here. You know, this is appreciable. problems back at home, though there are so problems. Even the day before, is, before we leave, he, there was one this item has to be changed. So it was the last minute that I was not, I was not sure whether he would come to the airport. <laughs> Two days ago, yes. yes. Just before coming, within six hours, we changed the flight and uh, I supposed to go to England and come to here. Yeah. But we changed it to the Doha and come here. So everything changed. <laughs> whole, whole uh, itinerary was changed. I don't care, I don't care. If I am going, I will go. If it is not, it is not. <laughs> and our, our, country is under emergency and curfew. Mm-hmm. But the advantage is that we came one day early. We came one day early. Ah, one day earlier. Uh -huh. Čiže vlastne aj dva dní predtým, ako sme sem prišli, tak vlastne sme akoby zmenili letinku, že ja som mal letieť do Anglicka a potom z Anglicka sem, ale vlastne keďže je tým problémom u nás, tak sme vlastne leteli do Dohy a potom, potom až potom sem a vlastne, takže sme to celé zmenili, ale že ne, ja, ja akože nedbám, že ja to tak proste robím. A, <clears throat> a vlastne tiež uh, uh, sme sem prišli vlastne o deň skôr, čo sme mali. feels quite um, adventure in this place because I've been here four years ago and we were supposed to come, but they didn't give you visa that time. And <laughs> so, it was interesting for the ambience. Everything <laughs> is very circumstantial. Yeah. Všetko závisí hodně od okolností. Mm. Mm-hmm. Well, but Sri Lankan že teda jedu. Mm-hmm. Takže se ty dveře. So, Mně se to tak někdy dělá. Is it like when the mind uh, gets determined to go, to go for it, then the door gets open? Is it like that? Yeah. For me it works like that. Mind is so powerful. Mysl je tak mocná. Every block should be removed, you will dash through. uh, ide cez všetko, nič nemôže ísť stať cez. You can calculate. You can predict. Predictions have so much of blocks. When the time comes, everything open like a country. <laughs> že uh, tam sú, není sú nejaké, ako, že sa to nedá nejak ako predpovedať, že takto alebo takto, ale že keď nastane ten čas, tá okolnosť, tak vlastne človek do toho ide a je to, nikto nemôže stať cez teba ako blesk. the Buddha mentioned Attikeya Panyato Mango. If you, if you wish to go, there's a path. A Buddha hovorí, že ak chcete ísť, tak je cesta. If you are hesitant, no path. Ak sa zdráhate, tak cesta nie je. So now it's time up. Takže teraz sa už naplnil náš čas. And, and this is a, is a medicine I got from Oman. Go make a So you have an open cough. So you have to uh, take little and then every the uh, throat area will get massaged. It's a, it's a kasturi. kasturi is a very... Čiže toto je taký liek, keď, má, keď vás bolí hrdlo, tak vlastne vám môžem to dať a to je ako keď to zjete, tak vám to ako masíruje hrdlo alebo lieči hrdlo, čiže to jest Omanu, a volá sa to Kasturi. Aha. Kasturi is an Indian name. It's indický... Uh, the, the, but this is, a, it came from Oman. They also have a, the trikoff. So usually they used to take uh, little bit, put into your mouth and just don't swallow, don't eat it. And then put up. And the bag up with No, just just put it there. The salivation will reduce it. Mm-hmm. Then you feel nine minutes. Mm-hmm. no, no, you have to give it a uh, spoon. Ask them to open mouth and put. So I open the mouth, just like a mother. Do you did it. Oh. Thank you very much. Keep in mouth, keep in mouth. Brought me with the, the treatment. Just keep it in the mouth, don't swallow. And then <laughs> Nepolikať, ale nechať to v kuse um, a vlastne je to liečivé na hrdlo. Is ginger there as well? Uh, some kind of a chili, kind, chili like That is not chili, it is not ginger. Something else. Niečo ako, um, niečo ako chili. No ale nie je to čili, ale niečo podobné. Ale nie je to zázvor. a tiny uh, eh, grass, the fruit of a eh, seed of a grass, very tiny, and that is also ingredient, one part of it. Je to akoby plod takej malé trávy, uh, nejaká taká malá tráva má takýto plod a vlastne tiež sa to používa ako uh, ingrediencia do jedla. No, no, never mind. Never mind. To je ešte druhý <laughs> Second spoon, because I, I swallowed it. <laughs> I also swallowed it. <laughs> I guess, I guess, you know, now we need to say the word stuti. Stuti. Stuti means thank you. No, no, let it be that. Okay, I went Sri Lanka. Stuti. Okej, då So keep it there so that they can, they can eat it when they are necessary. We'll keep that English. At uh, uh 3 o'clock.